بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مراد الله مجاهد الله مهاجر الله أبسنج الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكتاب ديب أستاذ ينا شو كتاب نين مخصدنا چندر مخص أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله آيته ديكي الله تعالى نين ياردم بلن Alloh taolaning fazli tavfiqi bilan shu kitob ko'p mundarajalarga ega ekan. Ko'p mundarajalarni o'ziga ig'ogan ekan. Minha ma huwa sardun li masari tarix. Bundan bittasi tarixning zikridir. La takhlu maddatuhu min imta'in wa ibra. Va shu tarixning ichida bor narsalar foyda va ibratdan xoli emas. ومنها ما هو تحليلات سياسية وفكرية لذلك التاريخ ومساره وشندنيانا بعض قبلر سياسي تحليلر فكري تحليلر شو تاريخ وشو تاريخ من يورش ترش ده وشو فصل لرهم فائدة وفكرة خالية مس ومنها ما هو صبحات فكرية وفلسفية وخد شندي فلسفي وفكري قبل ربار لا تخلو أيضا من دروس ونظره takhlu aydan min durusin va nadra. Bu ham darslardan va nazariyalardan xoli emas. Va shun bilan birga shu kitobda inqilobchilar va jihodiylarning o'tib ketgan zamonadagi tajribalarga tanqid ham bor. وفي الكتاب فصول تربوية وأحكام فقهية ودروس شرعية وتوجيهات منهجية وأصولية وشو كتاب ده تربية قلوشي فصل لرهم بار fiqhiy ahkomlari ham bor, shar'iy darslari ham bor, usuli va manhaji yo'llamalari ham bor. Va shu kitobda tarbiyaviy narsalari ham bor, axloq va qalbini degan darslari ham bor. Jihad masalalari va jihadga targ'ib qiladigan shar'iy iboratlari ham bor. Va fi g'ayri zalik وفي خلاصة الدروس تجارب جهادية كثيرة وشو كتاب ده كوب جهادي تجربة لر ودرس لر بار عسكري سياسي حركتي امنيتي حفظزلك هر خل درس لر بار استاد aytadi ki men shu kitobda tajribalarimning xulosasini yozganman va 25 yil islom inqilobchilar bilan va jihodiylar bilan birga o'tilgan vaqtlarini yozganman. Va shu vaqtlar ham daxiliy va xorijiy to'fonlarda o'tgan. Ichki va tashqi musibatlarda o'tgan shu vaqtlarim. 1980-yil milodiydan 2004-yil milodiygacha shu vaqtning orasida men turli xil maydonlarda ishlaganman. fikriy bo'lsin, adabiy bo'lsin, askariy, siyosiy, xavfsizlik shu hamma sohalarda ishlaganman. Va ko'p qizib turgan maydonlarda va qaziyalarga ham aralashganman. Va asalulloha al-qabul. Alloh taoladan qabuliyatini so'rayman. Alloh taoladan qabuliyatni so'rayman. Aytadiki, shu kitobda bor fikrlar bu bir kunda tug'ilib o'sgani yo'q. 14 yilning ichida tug'ilib o'sgan fikrlari bular. Vaqtiki bu yangi olamiy nizom e'lon bo'lgan, undan keyin Amerika O'rta Sharqga Kuvayt jangning nomi bilan 90-yil milodiyda hujum qilgan. O'sha vaqtda shu fikrlar tug'ilgan. Shu fikrlarning yozilishi tartibsiz holatda Kobulda toliblarning hukumatida 97-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha yozilgan. Ammo buning oxirinchi shakllari bu eng qiyin 3 yilning orasida yozilgan. Shu 3 yilni biz Amerikalar va ularning murtad yordamchilar tarafdan haydilib o'tkazganmiz. Nantaqilu baynal makhabi wal malaji. bu maxfi joydan u maxfi joyga ko'chib-ko'chib yurganmiz. Bu panohdan u panohga ko'chib-ko'chib yurganmiz. Mahobi degan maxfi joy degan va malaji degan amonlik joy degan. Ya'ni ikkisi ishlatilgan berdi. 2001-yildan 2004-yil milodiygacha mana ko'chib-ko'chib shu kitobni yozganman. Mana birodirlar tinchlik vaqtida ham bir varaqa yozing desa, 20 ta kalima yozmay sizga 20 mingta kalimani gapirib beradi. Shuncha ko'p o'zirni aytadi, undan keyin o'zingiz ham charchab ketasiz. Qaranglarda, shu uchun baraka bo'ladi-da shunda odamlarning kitoblarida. Va shu ko'chgan holatni biz ham birga o'tkazganmiz. Ko'chish holatlarini ko'zi bilan ko'rmagan odamga tushuntirilmayman. sovuqmi issiqmi bahormi xazonmi yomg'irmi qorong'imi farqi yo'q povjilar kelyapti desa bo'ldi endi ansor bizni uydan chiqarib o tog'larning cho'qqiga olib borib qo'yadimi o'rmonzorlarning quyuq joylarga olib borib qo'yadimi u uning ishi undan keyin biz ixtiyorimiz yo'q uning muhabbati bizni o'rab turadi Pojilar ketgandan keyin bizni yana qaytarib olib keladi ular. U povji necha kun turadi uni ham Alloh biladi. Va shu ko'chishda faqat kitoblaringizni ko'tarib ketilmaysiz. Butun uydagi narsalarni hammasini hattoki arabcha, kirilcha ya pokistoncha bo'lmagan bironta tilda yozuv chizuvlar ham topilib qolsa uyda u bechora ansorning uyini buzib tashlar edi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Shunday mushkil vaqtni o'zim ham alhamdulillah birodarlar bilan birga o'tkazganman. Shuning uchun ustoz shuni aytayotganda men shu manzarani islab olaman. Lekin birodarlarimiz hozir kenglik vaqtda kelgan birodarlarimiz shuni qanday islaydi? Qanday tushunadi? Uni Allohga topshiraman. Shuning uchun birodirlar, bu ko'p qiyin vaqt bo'lgan. Birodirlar, bu ko'p qiyin vaqt bo'lgan. Shuni buni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Ustoz aytadiki, 2001 dan 2004-yil milodiygacha bu maxfi joydan u panoh joyiga, u panoh joydan bu maxfi joyiga aylanib, ko'chib-ko'chib yurganmiz. Hattoki shu kitob mana shu holatda bugun oldilaringizda turibdi. وَلِلَّهِ وَحْدَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ Hamma minnatlar, hamma shukrlar, hamma fazillar, hamma sano, hamd sanolar faqat va faqat Allohga xosdir. Ustoz aytadiki, shu kitobning mundarajalari har xil bo'lgan va keng bo'lgan. Shuning uchun umid qilamanki, har xil kitob o'quvchilar va islom da'vatining har xil toifalarning rahbarlari va har xil tanzimlar va islomiy jamoatlarning rijollari va xosatan jihodiy inqilobning yigitlari va Allohning izni bilan kelajak muqovama ya'ni kurashning rijollari Umid qilamanki shu kitobda bir katta dastarxon topsa kerak. Va shu dastarxonda har xil foydalik va manfaatlik narsalar ularga topilsa kerak. Har kim o'ziga yarasha, o'ziga munosib narsasini topa oladi. Lekin ustoz aytadiki, shu foyda va manfaat topishlik agarchi men umid qilamanki, shuning foydasini va ajrini Alloh taolaning oldida topaman. Va umid qilamanki, birodarlar maxfi menga duo ham qiladilar. Lekin shu foyda va shu manfaat har xil tariqalar bilan shu asosiy va birinchi o'rinda turadigan hadaf emas. Shu kitobning yozishdan asosiy maqsad shu emas. Shunday katta kitob buni men Kitobul Umr, butun hayotimning kitobi deb tasavvur qilaman. Va shu kitobni men qalam va kalima shuning amonatining xulosasini deb o'ylaymanki, shuni ado qilib Alloh taolo bilan muloqot qilishni xohlayman. Va umid qilamanki, Alloh taolo meni kechiradi va mag'firat qiladi. Unday bo'lsa, hadaf nima ekan aslan? Aytadiki, فالهدف من هذا الكتاب هو إرساء أصول دعوة عمل وجهاد جهاد وعمل دعوتنين usullarini va asoslarini o'rnatish shu kitobning maqsadi. Shu kitobning maqsadi nima ekan? Amal va jihodning da'vatining asoslarini o'rnatish. Ishlashga da'vat, jihodga da'vat buning asosi nima bo'ladi? Shuni tushuntirmoqchiman. Va shu kitobning nomini men Da'vatul muqawama al-islamiyya al-alamiyya deb qo'yganman. Ya'ni olamiy islomiy kurashga chaqiruv. Demak, shunday kitobki farz ibodatni ado qilishlik uchun ishni izlab yurgan odamlarga bu kitob bir rohnomadir. Yo'l ko'rsatuvchidir. Ishg'olgar kofirlar va ularning ittifoqdoshlari va ularning munofiq va murtad bo'lgan do'stlariga qarshi jang qilish, jihad qilish vojibotini ado qilishga shu yo'l tariqasini tushuntirib beradi. Shu kitob tariqasini tushuntirib beradi. Va ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadilarki, kimki shu kitobning da'vatiga qanoat qilsa, shu muqovamaga qo'shilsa bo'ladi. min duni hajatin li an yulaqiyana va nulaqiyahu. U biz bilan muloqot qilish ya biz un bilan muloqot qilish kerak emas. Va shu kitobning ichida o'zi qanday qilib mukammal sifatda muqovamaga a'zo bo'lasiz va faoliyat ko'rsatasiz, hammasi o'zi keladi inshaalloh. Va bugungi kunda Alloh taolo bizga oson qilib bergan aloqa imkoniyatlar va gapimizni etkizish imkoniyatlar ko'p ekan. Shuning uchun albatta yaqindan ko'rishish lozim emas. Bir-birini ko'rish, o'tirish lozim emas. Va imkoniyatimizda shu borki, bir-biriga aloqa qilaylik va bir-birini xitob qilaylik va bir-biriga tarbiya, e'dod to'g'risida kerak ma'lumotlarni hech qanday mashaqqatsiz yetkazib olamiz. Lekin shart nima? Hada idza tawaffara al-azm wal irada. Shart shuki azm va iroda bo'lish kerak. Xohlash ham kerakda. Alloma Iqbol rahimahulloh bir she'r aytadi. Ham to mail karam hai, koi sahil hi nahi. Biz mehribonlikka moyilmiz. Lekin so'raydigan odam yo'qda. Alloh taolo to'g'risida shu she'rlarni Alloma Iqbol rahimahulloh yozganlar. So'raydigan odam yo'qda. Shuning uchun ustoz shuni aytib qo'yaptiki, azimat bo'lsa, iroda bo'lsa, xohlaydiganlar bo'lsa, mana shu kitobning ichida hamma narsalar bor. Boshlayveringlar. Bir-birini ko'rib o'tirishlik, biografiyalarni bilishlik, ma'lumotni bilishlik shart emas. فليس القصد من هذا الكتاب المتعة والثقافة العامة Zaraki shu kitobning maqsadi maza qilish, foydalanish va umumiy ilmiy saviyasini ko'paytirish emas. Kama huwa hadafu akthari qurra'il kutub va suhuf. Bu bugungi kunda kitoblar va majallalar, gazetalarni o'qiydiganlarning maqsadi bo'lib qoldi. Fazoiyat, havo tulqinlar va internetdan musulmonlarning shu zamonamizda maqsadi shu bo'lib qoldi. Mazza qilaylik va ilmiy saviyamizni ko'taraylik. Bo'ldi, janjallashsa, bahslashsa, men uni bilaman, buni bilaman deb o'tiradi. Afsus bo'lsin, maqsad shu emas dedi. Ustoz aytadiki, ishlash shuncha bilan, ishlash ruhiyat bilan va mas'uliyatni sezishlik bilan. Shunday mas'uliyatga jihad fi sabilillahga berilayotgan da'vatga jiddiy qaraydi. Umid qilamanki, shu kitobni o'qiyotganlar shu maqsad bilan shuni olsanlar va shu maqsad bilan shuni o'qisanlar. Va biz ham shuni aytib qo'yamizki, shu maqsadni ko'zaga tutib, shu darsni eshitsinlar. Amal qilamiz deb. kulli ruhil jiddi val mas'uliyya amam Alloh. Mukammal jiddilik ruhiyat bilan va Alloh taolaning oldida so'ralaydigan ehsos bilan Summa amamal umma va ummatning oldida so'ralamiz biz. Summa amama ajyali asharati alafi shuhada va shu oxirinchi yillarda shahid bo'lib ketgan 10 minglab shahid bo'lib ketgan shahidlarning avlodlarining oldida biz mas'ulmiz. Shu mas'uliyatni sezib ke shu din tirilsin va tavhid kalimasi bilan jihad bayrog'i davom etsin. Shu mas'uliyatni sizib Alloh taolo bir ekan va Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ekan. Va Alloh taolaning kalimasi oli bo'lish kerak. Va kofirlarning kalimasi hamma kofirlarning har zamonda va har makonda past bo'lish kerak. Shu mas'uliyat bilan, shu sezish bilan, shu tuyg'u bilan, shu ihsos bilan biz shu kitobni o'qiylik dedi. Va qul i'malu. Va ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ayt bularga ki ishlanglar. Fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Alloh taolo va uning rasuli va mu'minlar sizlar amallaringizni ko'radilar. Va saturadduna ila alamil g'aybi va shahada. Va sizlar botin va zohir olamga qaytirilasizlar. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So'ngra Alloh taolo sizlarga sizlar qilayotgan amallaringiz to'g'risida xabar berib qo'yar. Tavba surasining 100 5 oyat va la g'aliba illalloh va g'olib bo'lmaydi magar Alloh vallohu akbar va lillahil hamd va Alloh taolo buyukdir va hamma hamdlarga sazovor faqat Allohdir shu kalimalar bilan ustoz bizga shu kitobning maqsadini tushuntirib berdilar endi inshaalloh ustoz bizga shu nusxa to'g'risida ba'zi narsalarni, ba'zi ma'lumotlarni berib o'tmoqchilar. Biz islarimizda bo'lsinki, ustoz ki 97-yil milodiydan shuning qora ko'rinishini men yoza boshlagan edim. 2001-yil milodiygacha. Bundan keyin ko'chib-ko'chib u yoqdan bu yoq, bu yoqdan u yoq Zulqa'da 1425-hijriy dekabr 2000 4-yil milodiyda kelib shu nusxa mukammal bo'ldi. Va shu nusxa to'g'risida ustoz ba'zi ma'lumotlarni inshaalloh bizga beradi. Shu yerga kelib to'xtaymiz. Alloh taoladan duo qilib qo'yamizki, Alloh taolo shu kitobning asl hadafiga va asl maqsadiga bizni ham yetkazib qo'ysin va amal qilishni bizga nasib qilsin. Allohumma salli va sallim ala sayidina va habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته